Osteguna dugu eta ostegunero bezalaxe, gaurkon ere, zuberoko berri eh, jakiterakoaz, gure lankide eta lagunden titikarrekalten eskutik, kaixo egunon? Egunon, urtzi eta entzule guztiei. Zer, zer Ondo, lasai, lasai, gazan, eh, aktualitatea motxel daukagu, eben, beroen eragin ezagian. Agian bai, agian bai. <laughs> bueno, ala ere, bi puntutxo ditugu aztertzeke, lehenik eta bain e, eh, kultur munduan zentratuko gara, izan ere, iru, eh, itzordu nagusi daudelako. Bai, hori, urtero egiten da, suberoan, uda, urbiltzen ari dela, eta aldizkari berezi batentzat e, olako egitarra utxoa, nolakoa izan leitekien eta udara kultur eskentzen aldetik, eta ordian izan dadin besta bat zorde, edo elkartek elgarren artean adosten dira, ez e, elgarren artean topo egiteko hitzordu horiekin, kulturaldia aldia da egitarra hau, eta ba, hiru hitzordu nagusi hortan agertu dira ikesan bezala urtzi, ba, lehenik altzuruk herrian, horre eh, eh edo biskat mendialde hori ezagutzen dute, duten entzat kokatua altzuki herria, eta horrek aspaldiko urtetan, oi, ba, amabos bat urte, egiten du e, topaketa lirikoak, hori ez da ohizkoa, opera mundutik eta etortzen diren e, kantari eta gehien bat pianista edo harpa joleak eta e, etortzen dira, kalitate, goi, goi mailako kalitateko abeslariak dira danak, profesionalak, musikalariak ere bai, eta atxeden etortzen dira, altzuki hortarat, ba, e, parajeak zoragarriak ebeitira, eleizaren akustikoa ere omen zinago hobea dago hor, eta beraien bira internazionalen artetxo hortan, ba, gisa eta ariketa egiteko modua aprobetsatzen dute orduan eta lirikoko mundu hortako artistek, eta honen berezitasuna da, e, urtero e, e, egiten dela, bueno, ekitaldi hau, baina lirikoaz gain, ustartzen direla, liriko kantariak eta tokiko abeslagiak hemen eta xuberoko moduan abesten duten eh, gizonemazteek osdua egiten dute kantagintza bate bai beraz eh, lehentzati bezala liriko profesional hoiekin, baina elgarrekine abesten dute eta askotan e, surprisa ikaragariak ikusten dira, heben txuberoko ohizko abesten emaile kausitzen baititugu, ba nik dakita Ukrenia, Txekoslovakia, Ingleterra, edo hainbat eh, herrialdetako liriko abeslaria, abeslariak eta Bueno, ba, hasiera batean oso hararoa egiten zitzaien ebenko entzulei horako abesti berezien entzutea, eta bai pixkana pixkana, ari da, eta koskaz koska, tal, e, publikoa ere bai zaletzen ari da, eta itzordi polit bat beraz e, eskentzen digute liriko jardunaldi hoiek, gero beste itzordia da nolatzen zurtero bezala pastogala, horten ahukigan eginen da e, ustailako azken asteburu eta abustuko lehenean Jose Mendiaga deitzen da autenko pastola, pastoralaren e, gehiaren izena uste dut basen afartar bat zen, hor e, urupele banka aldu aldeko hor bat, bat, joan zena ego Ameriketarat, eta hor har Euskal Diasporaen inguruan da egin aurtenko pastorala, eta beste hitzordu handia edo nagusietarik bat da ebai, amaiur deitzen den ikusgarria, eta hori partaidetzan eginek izan da mauleko hiri eta mauleko biztalen artean eta amaiurkoen artean, e, pixka kultural polita subedotaren zat, mauletaren zat, berezikiagoz, eta e, mauleko elkarte hortan e, ari direnek e, askotan eta askotan esan bai digute, ah, baina orduan Espainiara egingo dugu bisita bat aurten, Horaz, enteratu izango dira Espainiako iparlugalde horietan badela beste kultura, beste hizkuntzarik ere bai, Euskara kasu hontan eta ez dela baitez bada amaiur Espainian kokatzen, eta badakigu amaiurko eta bastaneko lugaldea bilduen esku dela, beraz hemen historioaz guti dakitenek, agian amaiurko jentei esker ikasiko dute zerbait, ikaragarria da olako ez jakitea izatea, baina jakin behar da maiurko guda izan zelaik, basen afarroako jendeak topatzen zirela, bainan baita ere, dirudienez, mauleko jantxo eta larraineko nekazal munduko mutilak ere izan zirela maiurko gotorleku horren azken defende zaletan, beraz, eh, ara, gu ere Euskaldun girela eta maiurko gudako seme alhaba ikasiko dute agian bide batez mauletar horiek ere bai. Hori da, bueno, ba, iru ekitaldi kultural hauen ondotik, esan behar dugu gero, bueno, hor polemika piztu dela, izan ere, akitaniako lurraldeko txirrendulari federazioak debekatu, egin die, baiona eta mauleko txirrendulariei egoaldean e, eh, lertraketetan aritzea, ez da? Bai, eta beti esan izaiku eta kirola politikaz gain den eh, hitzordu bat dela, gentarte hainitza anai eta arrebatasunez elkartzen duen ekimen dela eta bakarrik plazera eta norberaren mugaen apurtzea dela e, kirol munduaren helburua, baina badakigu ezgira tontoak politikoak, politikak ere baduela bere eragina, zezarek beak zion jentearen kilanko bakean lortzeko, ogia eta jokoak, eta gaur egun ez da egia urtzi, futbolak ego aldean joko asko eskentzen duela, eta e, aprobetsatzen dela ere bai, Europako txapelketa hau Espainiaren goresteko, eta nola Espainian bizi den krisi horren ere bai itzaltzeko, eta eben ere bai, ba, Eh, politika sartu da eh, kirol munduan, zenta maule eta baionako txirindulari elkarteei, akitaniako txirindulari federakuntzak debekatu behitie, ego Euskal Herrian lasterketa egitea zergatik, omen gehiegi Espainiari begiratzen dutelakoz, eta akitanian nahikoa badela lehiaketa parte hartzeko, eta ez dutera ezertan Espainari joan beharrik, atik eh, izan adin mauleko kasuan, ez dut maule maoleko txirindulariek baita espada ego euskal herri hori Espainia bezala ikusten duten, zenta hemenko elkarteak baitu partaide bat e, euska, e, euskaltel euskadirekin, kotxeak izan dituzte eta Euskaltel Euskadien ganik trebatzeko lastrikaldien egiteko, txirindulariak ere bai ukan dituzte, noiz benka Euskal, Euskaltel Euskadiko txirindulariak ere etortzen dira maulera aholku egitera, eta hortzaz gain, ba orbea dela Euskaltel Euskadiren eh, profesional sartzeko zorian diren gazten eh, adarrak maulen bertan, ageria berako egoitza batetan, badu bere tokitxoa eta onera etortzen direlarik eta proba egitea, lasterkaldi egitera, hor eta lo egiten du, beraien zatzu bero kolora aproposa e, dela mendi, dela mendiska, dela lautada egiteko lasterketak, eta orduan hareman sendoak badituzte Tele Euskadik eta beraz mauleko txirindulari elkarteak, albiste horren ondorioz mauleko arduradunak bizkabat harrituta gelditu dira, ze demontre hotezen erabaki hori, eta ba ez dakit e, txapelketen egiteaz gain e, debarkatuko dieten Euskaltel Euskadik ilan harreman izatea, hori ez dakit ez da horrelako e, irizpide edo daturik agertzen oain goan, baina baina nik dakita E, mori ere agertzeko zorian eh, litzateke, ba ikusten dugu Euskaldunen aldetik beti gauzen normaltasunez egiteko nahian bagabiltzala politiko munduan eta beste, eta beste gure gainean ditugun eh, Frantziak eta Espainiak edo zoin aitzaki, kirola inkluso erabiltzen dutela, nolazpait, ba normaltasun honi trabak edo beti hautsaren azpian dagoen su horren piztu nahian. Mhm. Ba, titik arrekalt, mila mina esker beste azte betez ere gurean izategatik eta hurrengo azter arte. Bai, agurutzi eta beste guztioi.